aljumaa hii aljumaa ya tarehe 20 min shahri llahi rabi'in alawwal katika mwezi huu wa Allah mwezi wa rabi'in alawwal mwaka 1447 hijiria Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake ametukusanya katika siku hii adhimu napenda kuchukua fursa hii kutoa nasaha maalum katika aljumua hii nasaha ambazo zinatuhusu sote sisi waislamu bali zinatuhusu sana kwa munasaba wa kipindi hichi ambacho tuko nacho nasaha za leo tumeziweka chini ya unwani yenye kusema حرمة المسلم غالية فلا يجوز الاعتداء عليها utukufu wa muislamu ni wenye thamani sana utukufu wa muislamu ni kitu ghali fala yajuzu al-i'tida'u 'alayha haijuzu shar'an kufanya uadui juu ya huo utukufu wa muislamu ayuha an-nasu ibadallah yaqulu ahlul ilm hurmatul muslimi مقررة وثابتة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية maulama wanatuambia utukufu wa Muislamu ni jambo ambalo limethibitishwa na limewekwa bayana kupitia aya za Qur'an kadhalika kupitia ahadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala yajuzu idha'ul muslim basi wanatuambia ulama haijuzu kabisa kumfanyia maudhi muislamu wal-i'tida'u alayhi au kumfanyia uadui wowote ule ambao unaingia katika maana ya uadui haifai kumfanyia muislamu bal wala ala shay'in mimma yamliku bali haifai kukifanyia uadui chochote ambacho anakimiliki muislamu muislamu yeye mwenyewe ameheshimiwa na ametukuzwa haifai kumfanyia uadui bali hata vile ambavyo anavimiliki haifai wewe kuvifanyia uadui na uharibifu na usichukue kitu chake muislamu ila kwa ridhaa ya nafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala amekemea vikali sana tabia ya kuwakera na kuwaudhi waislamu yani kuingia katika himaya ya ule utukufu wa Muislamu ukamkera ukamuudhi ukamnyima raha ukamkosesha amani mpaka akafikia mahali haoni ladha ya maisha anaona bora asiwepo labda akimbie mji au wengine wanafikia mbali bora nife kwa namna nilivyodhalilishwa na kuvuliwa nguo la yajuzu hadha jambo hili halifai قال الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul ahzab aya nimetangulia kuisema kabla ya hapa Allah anatuambia walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minat bighairi maktasabu na wale ambao wanawaudhi waumini wanaume na wanawaudhi waumini wanawake bighairi maktasabu qala ahlut tafsir ay bighairi dhanbin amiluhu basi na dhambi ambalo wamelifanya wameamua tu kuwakera na kuwaudhi waumini wanaume au waumini wanawake Allah subhanahu wa ta'ala anasema faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina kwa hakika hao wenye kuwaudhi waumini wanaume na wanawake tayari wameliingia jambo la uzushi faqad ihtamalu buhtanan ay irtakabu buhtanan ay iftiraan kwa hakika wameuingia uzushi wa ithman mubina na wameliingia dhambi la bayana ambayo liko wazi bali ndugu zangu waislamu jaa fi alhadith an-nabawi anna al-mu'mina hurmatan 'inda Allah min al adhim amru al bali ndugu zangu waislamu imekuja kwenye hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kwamba mu'min mtu muislamu ana cheo cha juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ana utukufu mkubwa kuliko hata Kaaba Baitullah al-Haram ja'ala Allah al-Ka'bata al-Bait al-Haram qiyaman lin-nas angalia nafasi ya al-Kaaba ja'ala Allah al-Ka'bata al-Bait al-Haram Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia al-Kaaba ambayo ndiyo hiyo nyumba takatifu qiyaman linnas ni sehemu ya ustawi wa mambo ya watu lakin almuslim pamoja na uzito na utukufu wa alkaaba muislamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye hishma na ni mtukufu kuliko hiyo alkaaba Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anatusimulia riwaya thabita kama inda al Abi daud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala Abdullah bin Umar anasema رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت kwamba nilimuona mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akifanya tawafu katika nyumba ya makka al-Kaaba mtume akifanya tawafu wa huwa yakul na hali yakuwa mtume anasema akiizungumzisha al-Kaaba kwa kusema ma atyabaki wa atyab rihaki e kaaba wewe uzuri ulioje ulionao wewe harufu nzuri iliyoje ulionayo wewe kaaba kisha akisema tena ma a'zamaki wa a'zama hurmataki e kaaba wewe ni ukubwa ulioje uliokuwa nao na ukubwa ulioje wa utukufu wako mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiizungumzisha alkaaba kwa kuitukuza na kutambua ukubwa wake thumma baada dhalik kisha baada ya hapo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akala kiapo kwa kusema walladhi nafsu muhammadin biyadihi na apa kwa yule ambaye nafsi ya muhammad ipo katika mkono wake wa huwa allah subhanahu wa ta'ala anamwapia allah subhanahu wa ta'ala mtume akaapa baada ya kiapo hichi akasema wa hurmatul mu'min na utukufu wa mu'min wa huna mahallu shahid wa hurmatul mu'min a'zamu 'inda Allahi minki na utukufu wa mu'min ni mkubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko wewe hebu tafakari ndugu yangu muislamu al-Kaaba al-musharrafa ilivyokuwa tukufu na nafasi yake na fadhila zake ndiyo kibla cha waislamu lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatupa funzo hapa ya nafasi ya Muislamu na utukufu wake kwamba hata Kaaba haina utukufu wa Muislamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa ikiwa wewe unaiheshimu Kaaba na kuuheshimu utukufu wake na kuithamini lakini ukawa huwaheshimu waislamu wala huuchungi utukufu wao wala huitambui thamani yao anta mughaffal wewe ni mughaffal ni mtu uliyoghafilika ile sehemu bora zaidi umeidharau umeitweza hurmatul mu'min wal muslim utukufu na heshima ya muislamu na mu'min ibadallah waqad akada an-nabiy sallallahu النبي wa alihi wasallam ala hurmatil muslim bi thalathati umur na mtume sallallahu الله wa alihi wasallam katika mafundisho yake ameweka msisitizo katika huo utukufu wa Muislamu utukufu wa mu'min Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameelekeza msisitizo katika mambo makubwa matatu damuhu kwanza ni damu yake wa maluhu na mali yake muislamu wa irduhu na heshima yake muislamu pamoja na mengine mengi yenye kumhusu muislamu yamezingatiwa lakini haya mambo matatu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameyawekea msisitizo maalum watu wayaogope iogope damu ya muislamu usiimwage pasi na hatia iogope mali ya muislamu usiidhulumu na kuiangamiza kwa dhulma bali iogope heshima utu wa muislamu usivunje heshima yake kwa mzaha mzaha. Mambo haya matatu ni miongoni mwa mambo matukufu kabisa kwa Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameyapa msisitizo wa aina yake. Nikusomee riwaya fa inda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, katika Sahih Bukhari, hadithi ya as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, yaqulu Abdullah ibn Abbas عباس خطب النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم النحر mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitoa khutba muhimu sana khutba iliyobeba wasia na ujumbe mzito kwa waislamu siku ya nahar يوم العاشر min shahri dhulhijja siku ya tarehe kumi ya mwezi wa dhulhijja alipokuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hajjatul wadaa alipokuwa katika uwanja wa Mina akatoa hutuba nzito akisema ayu yaumin hadha anawauliza wale waliokuwa pale ni siku gani hii ya leo qalu wakasema masahaba yaumun haramun ni siku tukufu wa huwa yaumun nahri thumma qal fa ayu baladin hadha na ni mji gani huu tulioko qalu wakajibu baladun haramun ni mji mtakatifu wa makka tuko hapa kwenye mji mtukufu qal wa ayu shahrin hadha na ni mwezi gani huu tuliokuwa nao qalu shahrun haramun wa huwa shahru dhilhijja wakasema na huu ni mwezi mtakatifu mwezi wa dhulhijja فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم baada ya hapo akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا ثم صلى الله عليه واله وسلم كوانبيا ان دماءكم حقيقه دم زينو نيي واسلام واموالكم ومالي زين واعراضكم وحشمه زين بينكم حرام baina yenu ni vitu vilivyochungwa vimehifadhiwa na kuheshimiwa ka hurmati yaumikum hadha kama ulivyokuwa utukufu wa siku yenu hii ya leo ile siku ya kumi ya dhulhijja fi baladikum hadha kama vile ambavyo ni tukufu mji wenu huu ka hurmati yaumikum hadha kama vile utukufu wa siku yenu hii siku ya kumi ya Dhulhijja na kama utukufu wa mji wenu huu mji wa Makka al-Mukarrama bali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema wa fi shahrikum hadha na kama utukufu ulio katika mwezi wenu huu mwezi wa Dhulhijja damu mali hishma vimechungwa na kuheshimiwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasisitiza kama vile ambavyo siku ya kumi ya dhulhijja imetukuzwa na kuheshimiwa kama vile ambavyo mji wa makka umetukuzwa na kuheshimiwa kama vile ambavyo mwezi wa dhulhijja umetukuzwa na kuheshimiwa يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم رفع النبي صلى الله عليه واله وسلم راسه kisha akakinyanyua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kichwa chake faqal hal ballagtu je nimefikisha ujumbe allahumma fashhad ya allah na kuomba ushuhudie jambo hili ayuha nasu ibadallah miongoni mwa mambo yaliyosisitizwa kwenye hadithi hii ni haya mambo matatu jambo la kwanza ni hurumatu dam ni utukufu wa damu ya muislamu min a'dhami dhunubi ba'da shirki billahi azza wa jalla ni qatlu almuslim bighairi alhaq miongoni mwa madhambi makubwa mazito kabisa baada ya ushirikina ni kuiua nafsi ya muislamu pasi na haki ukautoa uhai wa muislamu pasi na haki yoyote dhambi hili ni dhambi zito kabisa baada ya ushirikina يقول الإمام العالم أبو الفدا إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى قد تفسير yake تفسير القرآن العظيم أنا سيما رحمه الله تعالى لما بين تعالى حكم القتل الخطأ pale ambapo alipobainisha Allah subhanahu wa ta'ala hukumu ya kuua kwa makosa shar'a fi bayani hukmi alqatl alamd akaanza Allah subhanahu wa ta'ala kubainisha hukumu za mtu kuua kwa makusudi faqal waman yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannama khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وكسوم سورة النساء utaona makemeo haya mazito ya Allah waman yaqtul mu'mina mutaammida na yoyote yule ambaye anamuua mu'min hali ya kuwa amekusudia fajazauhu jahannam khalidan fiha basi malipo yake ni moto wa jahannam hakuna kingine hali ya kuwa ni mwenye kusalia humo motoni milele wa ghadhiba Allahu alayhi wa la'ana na Allah anamkasirikia mtu huyo aliyeuwa kwa makusudi na anamlaani wa a'adda lahu adhaban adhima na amemwandalia yeye adhabu iliyokuwa kubwa suratul nisa aya 93 يقول ابن كثير بعد يكويتاج آيه قال رحمه الله تعالى وهذا تهديد شديد نهيب نبتيش بكالي ووعيد أكيد نني كميو يليو سيستيزوا لمن تعاطى هذا الذنب العظيم ويولي أمائي أمليني يلي ذنب كبوة الذي هو مقرون بالشرك بالله ذنب أمالو لمن بطنيشوا na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala fi ghairi ma aya min kitabihi dhambi hili limeunganishwa na shirki kwenye aya isiyokuwa moja kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa uharamu wa damu ni kuharamishwa kuiwa nafsi ya muislamu bali wanasema alulilm bal hatta darbuhu wa iraqatu damihi wa in lam yahsul ila qatlihi bali hata kumpiga muislamu na kuimwaga damu yake ukamjeruhi hata kama haijafikia kiwango cha kumuua lakini ulimpiga ukamuumiza ukamjeruhi jambo hili a'dhamu dhanbin wallahi alazim hili jambo nalo ni dhambi kubwa mno mausufun bilkufr limefikia kusifiwa kwa ukafiri mtu kumpiga muislamu mwenzake ni dhambi ambalo limepewa jina la ukafiri نفهم رواية عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سباب المسلم أي سب المسلم كنت muislamu fusuqun فسوق فجور ufasiki ni kuchupa mipaka mikubwa ya wa qitaluhu ay darbuhu na kumpiga muislam au muqatalatuhu au kupigana na muislam kufrun ni ukafiri wanasema ulama kufrun duna kufrin ni ukafiri chini ya ule ukafiri mkubwa lakini kwa nini lisiwe dhambi tu la kawaida mpaka likaitwa kufru ni kwa sababu ya ubaya wake kwa hivyo muislamu damu yake imeheshimiwa usiimwage kwa kumuua wala usiimwage kwa kumjeruhi adhim lakini miongoni mwa mambo ambayo yamesisitizwa katika huo utukufu wa Muislamu hurmatul mal ni utukufu wa mali ya Muislamu mali ya Muislamu imechungwa na imeheshimiwa faqad ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam limali al-muslimi hurmatan فلا يجوز أبدا الاعتداء عليه na amejalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuijalia mali ya muislamu ni kitu kitakatifu haifai kabisa kuifanyia uadui wowote mali ya muislamu bilitlafi ukaifanyia uadui mali ya muislamu kwa kuiharibu na kuiangamiza au salbi wa au ukaipora mali ya muislamu na kuihodhi ukaweka chini ya himaya yako na si haki yako mambo haya ni katika mambo mabaya kuyafanya bali mali ya muislamu imechungwa na mambo haya tizama riwaya fa inda al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala min hadithi abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katika sahih al-bukhari imekuja riwaya ikisimuliwa na sahaba abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam man akhadha amwala an-nas yuridu adaaha adda Allahu anhu yoyote ambaye amezichukua mali za watu kwa namna yoyote ile kazipora kazichukua kwa utapeli kazichukua kwa khiana ameaminiwa akaenda kinyume na amana man akhadha amwala nnas yoyote aliyezichukua mali za watu yuridu adaaha lakini anakusudia kuziwasilisha mali hizo kwa wenyewe hana malengo ya kudhulumu amechukua ili azirudishe wakati sahihi na kuwapa wenyewe mtume alihi salatu wasallam anasema adda Allahu anhu Allah atamtimizia yeye maadamu lengo lake ni kutimiza kuziwasilisha mali za watu na Allah atamtimizia ya kwake waman akhadhaha na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema na yule atakayezichukua hizo mali za muislamu yuridu itlafaha anakusudia kuziharibu na kuziangamiza atlafahu Allah Allah atamuangamiza yeye unachukua mali ya muislamu unakusudia kuizima vijana wa moshi wanasema kuimeza atlafahu Allah Allah atamuangamiza mtu huyo huwezi kupata manfaa hapa duniani na kama ukiyapata basi mwili wako unanawirishwa na unafanywa unenepe ili uje kuchomwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuipata adhabu yake atlafahu Allah huna salama bali inda limam muslim rahimahullahu ta'ala riwaya nyingine katika sahih muslim hadithi ya bi umama albahili iyasun ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه صحابي الجليل أنا سيما امتومي صلى الله عليه وآله وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة حديث عظيم وفيه وعيد شديد لحديثي hadithi ina makamio mazito sana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema man iktata haqqan bi muslimin yoyote atakayeichukua atakayekata pande la haki ya mtu muislam biyaminihi kwa sababu ya kiapo chake ukaapa viapo vya uongo kwamba hiyo mali ni yako watu wakaamini kiapo chako ukapewa mali ile lakini kumbe si haki yako ni haki ya ndugu yako ukaichukua kwa viapo bila haya mtu kama huyu anasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqad aujaba Allahu lahu an-nar kwa hakika amemwajibishia Allah mtu huyu moto wa harama alayhi aljanna na amemharamishia yeye pepo kwa kuwa amemiliki mali ya watu kwa viapo vya uongo si haki yake yaliposemwa haya maneno faqala lahu rajulun akasema kumwambia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtu mmoja wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah basi hata kama ikiwa ni kitu kidogo tu nilichokichukua kwa muislamu kitu kidogo pia itakuwa nimeharamishiwa janna na nimewajibishiwa nar angalia majawabu ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam فقال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراكن hata kama kikiwa ni kijiti cha mswaki ayudan min siwak walau kana qadiban min arak hata kama kikiwa ni kijiti cha mswaki maadamu ni haki ya mwingine umekula dhulma na waid makemeo ya hadithi hii yanakuhusu sasa yatazame haya makemeo si jambo la kawaida unaambiwa umewajibishiwa moto na imeharamishwa janna juu yako adhim hurmatu mali muslim utukufu wa mali ya muislamu hadha wallahu ta'ala a'la wa a'la alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdillah wa ala alihi وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد katika jambo la tatu ambalo tunamalizia nalo katika yale matukufu ya Muislamu yaliyosisitizwa hurmatul ird ni utukufu wa heshima ya Muislamu heshima ya Muislamu imechungwa يقول أهل العلم كما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلم حرمة في دمه وماله jaala lahu aidan hurmatan fi irdihi kama vile ambavyo amejalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa huyu muislamu utukufu na heshima katika damu yake na katika mali yake basi vile vile mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amejalia kwa huyo muislam utukufu kwenye heshima yake heshima ya muislam imelindwa kama vile ilivyolindwa damu yake ilivyolindwa mali yake usije ukawaheshimu wenye mali na kuzichunga heshima zao alafu ukawadharau waislamu maskini ukawavunjia heshima zao fahamu heshima ya muislamu imechungwa kama vile ilivyochungwa mali kama vile ilivyochungwa damu naam al-imam al-allama al-qadhi iyadh rahimahullahu ta'ala Abu al-Fadl al-Yahsubi al-Andalusi al-Maliki rahimahullahu ta'ala mwanachuoni mkongwe wa karne ya tano kafariki mwaka 544 rahimahullahu ta'ala anasema faddamu kinayatun anin nafs damu ya muislamu ambayo inachungwa ni fumbo lakini tafsiri yake ni nafsi ichungwe nafsi ya Muislamu kwa mambo yote yenye kuharibu nafsi walirdhu thumma qala rahimahullahu ta'ala na hishma kinayatun an adhahu bilqawl ni fumbo la kumuudhi huyo Muislamu kwa maneno ukamkera ukatumia mdomo wako kumchafua ndiyo maana ya alirdhu kuivunja heshima maana yake ni kumuudhi muislamu kwa maneno ambayo unayazungumza ayuha nas ibadallah jambo la kuvunja ishma za waislamu wenzetu ni jambo baya hebu tizama ndugu yangu riwaya hii fa inda al abi daud asijistani sijistani rahimahullah ta'ala min hadithi anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu khadim rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam 10 sinin Anas ananukuu kwamba amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwasimulia lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum Mtume alayhi salatu wasalam anasimulia lamma urija bi pindi nilipopelekwa mi'raj ile safari ya kwenda mbinguni safari ya hakika ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tukio la Isra wal Mi'raj sasa mtume asema lamma urija bi pindi nilipopandishwa mbinguni marartu biqaumin nilipita kwa watu ambao lahum adfarun min nuhasin wana makucha marefu ya shaba mikono yao imemea kucha lakini kucha zile ni za shaba yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum wanazikwarua nyuso zao na vifua vyao wanajibambua nyuso na vifua wakijikuna kwa zile kucha za shaba yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum wakiwa wanazikwarua nyuso zao na vifua vyao fakultu man haulai ya jibril tumeyasema nikasema ni watu gani hawa ewe jibril ambao wanajijeruhi wenyewe kwa namna hii qal akasema jibril haulai alladhina yaakuluna luhuma nas hawa ndiyo wale ambao wanakula nyama za watu wasengenyaji watu wanapokuwa hawapo mahala wanayowasema kwa yale mambo ambayo hawayaridhii wakawalamba visomo wakawasengenya wenzao ndio wale unaowaona wanapata adhabu ile wayakauna fi aradhihim na wanaziingia heshima zao watu wale wanaojikoboa nyuso kwa makucha ya shaba ni wale wasengenyaji ambao wanakula nyama za watu na wanaingia kwenye heshima za watu wakizivunja bali inda limami tirmidhi bali ndugu yangu muislamu riwaya nyingine عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد جاء الحديث عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه كذلك حديث ثابت لي مصحب هاوى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد المنبر سكمو moja صلى الله عليه وآله وسلم ألي باندا يو يمنبر ياكي fanada bisautin rafi'in na akanadi kwa sauti ya juu akiwa juu ya mimbar akazungumza kwa nguvu faqal akisema ya ma'shara man aslama bilisanihi walam yufdhi imanu ila qalbi enyi kusanyiko la watu ambao mmeamini kwa ndimi tu enyi kusanyiko la watu ambao mmoja wenu ameamini kwa ulimi wake walam yufdil imanu ila qalbihi na bado haijaingia imani katika moyo wake anawaita watu hao kuonyesha kwamba maneno atakayoyazungumza hapa mtume alayhi salam ni ya watu ambao hawajaamini kwa ukweli ni watu walioamini kwa maneno kama vile wanafiki lakini ndani ya nyoyo zao imani haijajikita ndio maana wana tabia hizi ya ma'shara man aslama bilisani enyi watu ambao katika nyinyi mtu amesilimu kwa ulimi wake tu walam yufdhil imanu ila qalbihi na bado haijaingia imani katika moyo wake mtume anawaambia la tu'dhul muslimin msiwaudhi waislamu usikae wewe ikawa tabia yako ni kuwakera na kuwaudhi waislamu wenzio hiyo ni hatari kwenye imani yako hauko sawa katika imani ya Uislamu la tuudhu almuslimin msiwaudhi waislamu wala tuayiruhum na wala msiwaaibishe usikusudiwe kumwaibisha muislamu ukamfanya ashinde kutembea wala tuayiruhum na wala msiwaaibishe wao wala tattabi'u auratihim na wala msifuatilie aibu zao msikae kufuatilia aibu za waislamu wenzenu moja baada ya moja ikawa mtu unamchunguza na umemwekea watu wanamfuatilia kaingia wapi katoka wapi azungumza na nani akisafiri anafuatilia kazi gani msifuatilie aibu zao kisha maneno yasikilizi haya na pana watu wameshadhurika kwa tabia ya kufuatilia aibu za wenzao wakajisahau kwamba na wao ni binadamu lakini pana Allah subhanahu wa ta'ala anayejua ya dhahiri na aliyojificha qala alayhi salatu wassalam fa innahu man tatabba'a awrata akhihi almuslim kwa hakika mambo yalivyo yoyote mwenye kufuatilia aibu za ndugu yake Muislamu ataka azifuatilie huko ndani azifokonyoe huko azidhihirishe kwa watu mtu mwenyewe kajificha kajifungia milango kaenda mbali anaogopa wewe unamfuatilia unamrikodi unamwekea watu kisha unakuja unatangaza au pengine unaziposti aibu zake kwenye mitandao ya kijamii kwenye vyombo vya habari, anavuka nguo, watu wote wanajua. Fa innahu man tatabaa aurata akhihi almuslim, hakika mambo yalivyo, yoyote mwenye kufuatilia aibu za ndugu yake Muislamu, tatabaa Allahu aurata, Allah atazifuatilia aibu zake. Hebu niambie, ukifuatiliwa na Allah utapona wewe? Utasalimika wewe? na mtume akasema waman tatabba'a Allahu auratahu yafdhahu walau fi jawfi rahlihi na yule ambaye Allah anafuatilia aibu zake waman tatabba'a Allahu auratahu na yule ambaye Allah anazifuatilia aibu zake yafdhahu anamfedhehesha mtu huyo walau fi jawfi rahlihi ay fi uqri darihi hata katikati ya nyumba yake yani Allah akikufuatilia atakuumbua ndani ya nyumba yako unapata aibu mbele ya watu na waheshimu hawakudhanii ulikuwa hivyo hii ni adhabu unaweza ukaipata kwa sababu ya kutokuwastiri waislamu wenzako unapenda kufokonyoa aibu zao huko ziliko na ukazileta barazani zikaonekana ayuha nasu ibadallah Hili ni jambo la tatu la kuzungumzia kuichunga na kuithamini heshima ya Muislamu. Haya ni mambo matatu katika utukufu wa Muislamu. Mambo haya yamesisitizwa zaidi, kuiheshimu damu ya Muislamu, kuiheshimu mali ya Muislamu na kuiheshimu heshima ya Muislamu. Sasa nimalizie na saha zangu chache katika hutuba hii wabil munasaba na kwa munasaba wa maneno haya ya leo tumeona kwamba kumbe Muislamu ni mtukufu utukufu wake unalindwa na tumejielekeza kwenye mambo matatu mahsusi ambayo mtume alihi salatu wasalam aliyasisitiza na saha zangu kwa waislamu kwenye kipindi hiki tulichokuwa nacho hichi ni kipindi ambacho nchi yetu ya Tanzania inaelekea katika uchaguzi mkuu uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani kama tulivyotangaziwa na kuambiwa kwamba tarehe 29 ya mwezi Oktoba siku ya Jumatano ndiyo uchaguzi mkuu wa nchi hii wa kuwachagua viongozi hao niliyowataja bali hivi sasa ni kipindi cha kampeni tokea tarehe nane ya mwezi Agosti wenyewe wanasema kipenga kimepulizwa cha kampeni. Zitaendelea hizo kampeni mpaka tarehe 29 ya mwezi Oktoba. Sasa kwa haya maneno ambayo mmeyasikia, napenda kuelekeza na saa zangu kwenye nafsi yangu na kwa Waislamu wenzangu wote, hasa kwenye kipindi hiki, kwa wale Waislamu ambao wamejiingiza katika jambo la siasa ima wao wenyewe wakawa ni wagombea wa nafasi mbalimbali za kisiasa au ikawa watu ni washabiki wanashabikia mambo haya ya siasa na kuwaunga mkono hao wagombea nataka ni wanasii waislamu wenzangu uchungeni utukufu wa waislamu wenzenu na sala zangu za kwanza lakini nataka niwaambie waislamu wenzangu mtu kuitwa mgombea wa wadhifa fulani wa kisiasa au akaitwa mtiania katika mchakato fulani wa kugombea hili jambo hili haliwi ni kibali cha kuvunja heshima za waislamu wenzako kwa sababu tu unagombea nafasi fulani au umetiania ya kugombea nafasi fulani hicho hakijawa ni kibali kwamba sasa unaweza ukavunja heshima za waislamu wenzako yani ukafumbia macho zile haki za uislamu kwa sababu tu ni mgombea wallahi alazim hicho sio kibali lakini pia tabia ya waislamu wengi waliojiingiza katika mambo haya ya kisiasa kuvunja misingi ya Uislamu na misingi ya undugu huu wa Kiislamu kwa maslahi tu ya kisiasa na kutafuta madaraka tabia hii iko kwamba vikifika vipindi vya uchaguzi na kama leo hii au wakati huu wa kampeni mbalimbali wanasiasa kwenye majukwaa mbalimbali wakinadi sera zao pana watu wanachukulia kipindi hiki kwa sababu anahitaji nafasi anataka cheo basi anaweza akaivunja misingi ya undugu bila ya kujali. Ndugu zangu Waislamu, hilo halikubaliki, bali fahamuni ndugu zangu Waislamu kwamba malaika wa Allah raqibun wa atid, kama walivyotajwa malaika mfuatiliaji na yule mwandishi ambao tuko nao saa zote malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala kalamu zao bado zinaendelea kuandika mema yetu na mabaya yetu kalamu za malaika hazijasimama wakati wa kampeni usije ukapotezea madhambi eti tupo kwenye kampeni bwana kana kwamba madhambi hayafuatiliwi wale malaika wa Allah waandishi hawajasimama kuandika kwa sababu ya kampeni zenu wanaendelea na kazi yao barabara bal Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun bali Allah mwenyewe yupo yuraqibu shu'una ibadihi anafuatilia mambo ya waja wake wala yakhfa alayhi khafiya hakijifichi kitu kwa Allah subhanahu wa ta'ala msijisahau ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hatamki mtu kauli yoyote isipokuwa mbele yake yupo malaika mfuatiliaji muandishi anaandika ulichokisema qala Allah ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل انسان na kila mwanadamu alzamnahu ta'irahu fi unuqi tumemwekea mlinzi wake kwenye shingo yake anaandika mambo yako minal hasanati wasayiat anajaza daftari lako wallahu a'lam biibadihi na Allah anawajua zaidi waja wake hili daftari hili utakuja kulisoma wanukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura na tutakuja kumtolea mtu huyu siku ya kiyama daftari atalikuta limefunguliwa iqra kitabak soma daftari lako haya ndio ulioyafanya kafa binafsika liyawma alayka hasiba jihukumu mwenyewe umeonewa Allah Allah ibadallah enyi wanasiasa wa Kiislamu ambao mmejiingiza kwenye mambo haya amamakumullah wa amamakum al-akhirah mbele yenu yuko Allah mbele yenu kuna akhira iko siku mtakutana Allah na nyinyi mnafahamu pana wanasiasa wenzenu wanaitwa wanasiasa nguli waasisi wa siasa hawapo leo pengine wala utajwi kwenye siasa huna CV yoyote kwenye siasa wale wenzako manguli waasisi sijui kadha wengi wao saizi wapo kwa Mola wao wanapambana na hesabu yao wana want na mimi na wewe safari yetu iko karibu tutakwenda tu kumbuka safari hii usifanye mzaha wa kuwadhuru waislamu wenzako kwa sababu ya madaraka kwa sababu ya siasa ndugu zangu nikimalizia maneno yangu tunapokea matukio mengi mimi hapa nazungumza na waislamu wenzangu msikitini na wale ambao watanisikia tuna wajibu wa kuzungumza na kunasihiana ndio utaratibu wa dini yetu imekuwa ni kawaida katika vipindi hivi vya kampeni tunashuhudia tunaona tunasikia watu kufikia mahala wakavunja hizi hizi heshima tulizozungumza hapa wakayavunja haya matukufu ambayo tumeyazungumza hapa watu katika kipindi kama hiki katika baadhi ya maeneo matukio mbalimbali yanaripotiwa ya umwagaji wa damu watu wanafikia kumwaga damu mtu akamjeruhi mwenzie na pengine muislamu au akaumuondoshea uhai kwa sababu ya mambo ya kisiasa matukio haya yanaripotiwa toka huko zamani na, na nyie mnajua bali kipindi kama hiki cha kampeni za siasa mali za watu zinaharibiwa watu wanafanyiana uadui kwenye mali utasikia fulani nyumba yake imechomwa fulani duka lake limevunjwa fulani gari yake imekutwa imepaki mahali haina matairi vioo vimevunjwa vunjwa kwa sababu tu ni timu pinzani kuna watu wanaona kwamba hiyo ndiyo kampeni na sasa hivi ni mapambano wanautupa kabisa uislamu kwamba ni ndugu yake amesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah na mara nyingine anaswali bali kuna wengine wallahi wanaswali msikiti mmoja au wanakutana misikitini katika baadhi ya vipindi au kwenye matukio mbalimbali ya kidini katika harusi za Kiislamu katika misiba ya Kiislamu katika vikao mbalimbali vya dini mara nyingine unakutana wote wamealikwa lakini watu hawa hawa watizame lugha zao wakiwa majukwani wanavuana nguo kwa hivyo damu zinamwagwa kwenye kipindi hiki heshima zinavunjwa na mali zinaharibiwa bali kwa upande wa hishma hadith wala haraj zungumza wala usiogope kana kwamba wanasiasa wamehalalishiana kuchafuana kuvunjiana heshima kwenye kipindi cha kampeni kama vile ni halali mtu anaweza kazungumza jambo la kuzua kazua kabisa jambo baya akalizungumza kwenye hadhara na watu wakalipokea kama ni kweli au ni tukio la kweli akaligeuza halizungumzi kwenye uhalisia wake analizungumza katika namna ya kumchafua ndugu yake lakini uhalisia tukio haliko hivyo wanayafanya haya wanasiasa bali wamefikia mahali wanasingiziana mambo wanachafuana kuna lugha za kuchomekeana mtu anachomeka jambo alafu anasema ni siasa tu kipindi hiki kipita tutatubu bwana ndiyo siasa ilivyo yani ukamchomekea mwenzio jambo likamtia huzuni na si la kweli eti kwa kibali cha siasa bali pana wengine huvuka mipaka si kutukanana wao wenyewe na kukashifiana wanavuka mipaka mpaka familia za watu zinachafuliwa tunasikia katika majukwaa ya kisiasa wanasiasa wakiwataja wake za watu kwa kuwa tu ni mke wa mpinzani wake wakiwataja mama za watu na baba zao wakitaja ndugu jamaa na marafiki ambao pengine wala hawahusiki na mambo hayo lakini nikutaka kumkomoa huyu ambaye ninapambana naye ayuha nasu ibadallah saa zangu inawezekana pana watu hawana kitabu cha haki wala hawana sunna athabita wala hawana sheria ambayo inawaongoza lakin nahnu ma'ashara almuslimin sisi waislamu si kama wao nahnu indana kitab waislamu tuna kitab alquran wa indana sunna tuna sunna bali waislamu tuna mwongozo wa dini kama kuna watu makafiri sijui kristo sijui mayahudi wapagani hutumia majukwaa ya kisiasa na heshima kuvunja ukarimu wao kama kuna watu hao wakawa tayari kuzimwaga damu za watu kuziharibu mali za watu kuzivunja heshima za watu kama wapo watu hao sio sisi waislamu sisi ni waislamu tuna dini tunaamini kwa Allah kuna akhera kuna hesabu za uadilifu na tuamini sote tutakutana na hesabu zetu kwa nini madaraka ya kilimwengu kwa nini vyeo vya kupita hivi vitufanye tuharibu akhira yetu kwani wallahi ukiupata huo uraisi ukaupata huo ubunge ukaupata huo udiwani ndio umepata janna kwani ukipata vyeo hivyo au vikubwa zaidi ndio utoelekea akhira itakuwa ndiyo kabali na lok kwamba huwezi ukafa wamekufa maraisi wamekufa wabunge wamekufa madiwani wengine wanaugua maradhi mazito mazito mpaka uchaguzi umewashinda wao ni binadamu kama sisi mimi na wewe tunaelekea huko nini kinakupa ujasiri sasa wa kuwa mkaidi ukavunja heshima ukawadhuru waislamu la sisi waislamu watufungui milango hiyo wakati wa kampeni nje ya kampeni wakati wa uchaguzi nje ya uchaguzi nahnu ikhwa sisi ni ndugu na pale ambapo maslahi ya kidunia ya kupata mali au ya kupata vyeo yatasababisha kuvunja undugu tupilia mbali hayo mambo ya kilimwengu ibqa maal ukhuwa baki na udugu ndiyo thamani kwako ndiyo heshima kwako anta musafirun ila Allah wewe unasafiri kwenda kwa Allah vyote hivyo ni vitu vidogo sana starehe chache sana tunakuelekea ni kuzito panahitaji maandalizi watazawadu fa inna khaira zadi taqwa chukueni akiba ya safari akiba bora kwa Allah ni ucha Mungu hal ballagtu hal ballaghtu allahumma fashhad hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين واقم الصلاة